Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Ուշ ցերեկույթ ձենիթարթերային բրիգադներից մեկի կազմում մարտնչաց եւ 44-օրյա պատերազմում նահատակված հակոթայիների հիշատակին։ 2020 թվականի Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը Գավրուշ Ավակյան։ Հանդիսավոր միջոցառում Արցախյան 44-օրյա պատերազմի նվիրյալ հայրենիներից մեկի Շուրա Սուրենի Մարկոսյանի համար հիշատակին։ Ռուսական խաղապազորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Ռուսական կայսրության եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության գեներալը Պավել Մելիքյան Ազարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Մեծարման ցերեկույթ հակաօթայինների հիշատակին։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում օրերս անցեկացվել խորհրդանշական միջոցառում նվիրված պաշտպանության բանակի զենիթարթերայի բրիգադներից մեկի կազմի մարտնչած եւ 44-օրյա պատերազմում նահատակված հակաօթայինների հիշատակին։ Ներկային տղաների հարազատներն ու մարտական ընկերները, բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաներ։ Պատերազմի վերսկսման առաջին իսկ րոպեներից պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի հետ միասին շնամական կարակի թիրախում են հայտնվել նաև հակաօթային պաշտպանության ուժերը։ Սակայն չնայած ինտեխնիկայի ու մարդկային ուժի մեծաթիվ կորուստներին, զորատեսակը հիմնականում ոլորտի նվիրյալների ու գրագետ ղեկավարման շնորհիվ կարողացել է վերակազմակերպել ու կատարել անհրաժեշտ վերախմբավորումներ եւ առանցքային դերակատարում ունենալ ամբողջ պատերազմի հետագա ընթացքում։ Ավելին, հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանման զինծառայողները որոշ դեպքերում ելնելով ստեղծված իրավիճակից, իրենց ամրակցված հրաձգային ու հակաօթային զինատեսակներով փոխհարաձգության մեջ է մտել նրանց գերազացող ճշնամական ցամաքային ուժերի հետ, հստակորեն կատարելով առաջադրված մարտական խնդիրը։ Ցավոք, ինչպես մեր մյուս զորատեսակները, այնպես էլ հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումները չկարողացան խուսափել անդառնալի մարտկային կորուստներից։ Մեր ծառայակից ընկերները երբեմն չխնայելով սեփական կյանքը իրենց խրագործություններով ցուցաբերել է խիզախության ու ազնորացության անկրկնելի օրինակներ հայրենասիրության իսկական դաս գալիք սերունդների համար։ Մասնագիտական ու բարոյական պարտքը կատարելիս նահատակվել եւ իրենց անունը ընդմիջ զորամասի մարտական կենսագրությանն են կապել 15 հաջորդիններ, որոնց հիշատակը հավերժացվել է նաեւ 44-օրյա պատերազմին ընթരാճ զորամասում տեղադրված парքի անկյունում։ Մեծարման ցերեկույթի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև զորամասի անցած ամբողջ մարտական ուղում։ Հնչել են բանաստեղծական ու երաժշտական կատարումներ։ Այո, մենք պետք է գիտակցենք, որ անկախ ամեն ինչից մեր պայքարը չի ավարտվել։ Առավել եւս չեն նվազել գոյություն ունեցող սպառնալիքները։ Հետևաբար այսուհետ եւս յուրաքանչյուրս մշտապես ու ավելի մեծ պատասխանատվությամբ պետք է կատարելագործենք մեր ունակությունները։ Մեզ սպասվող մարտահրավերներին ավելի արժանապատվորեն դիմակայելու համար։ Կազմակերպված մեծարման ցերեկույթը լրացուցիչ անգամ գալիս է հաստատելու, որ ոչ ոք չի մոռացվել եւ ոչինչ չի մոռացվի, քանի դեռ ապրողներս մեր ամենօրյա նվիրված աշխատանքով կշարունակենք նրանց գործը եւ ամառ կպահենք նրանց հիշատակը։ հայրենիքի նվիրյալներից մեկը։ 2020 թվականի 44 օրի ազգային ազատագրական պատերազմի ամնացորդ նվիրյալներից մեկն էլ Պաշտպանության բանակի զինծառայող Գավրուշա Գառնիկի ավակյանն էր։ Մարդով իր ամբողջ գիտակցական կյանքում հայրենիքը վեր է դասել ամեն ինչից եւ գործով ապացուցել զինակից ընկերներին հավատարմությունն ու հայրենապաշտությունը։ Լսենք մարտական եւ ծառայակից ընկերներ Դավիթ Միրզոյանին եւ Գյորգի Գրիգորյանին։ Գավրոշան եղել է Զորամասի դեղատան պետ, բայց ինքը իր խնդիրը տեսել է իր ընկերների մոտ։ Ինքը թողել է դեղատունը եւ մեկնել է մասնակցել մարտական գործողությունների ու ընթացքում փրկել է իր ընկերների կյանքը, իշխանայելով ինքը իր կյանքը զոհաբերել է իր ընկերների համար։ Ինքը միշտ եղել է հանգիստ, համեր դաստիարակված որպես մարդ եւ որպես զինծառայող ինքը բարձր մակարդակով Իրան արժի դրասխնդիրները միշտ կատարել։ Ըստ Իրանոք շունի խուսաթափենք, որովհետև այսքան զոհավոր տվել ենք, մենք պարտավոր ենք իրանց ընտանիքների արժև կատարենք նա ինչ որ կատարել են իրանք մեր ընտանիքների արժև եւ մեր հայրենիքի համար։ Կարոշին այդ ընկերությունը ինք անում էին պատերազմի ժամանակ միասին էինք, միասին էինք խնդիրների կատարում։ Ինք շատ մտահոգված ալալ ամեն ինչի մասին, ամեն ինչ կարևորը ինքը վաշե տրամադրությունը գցելիս չլալ, սախտը խորմած ինքը վեճ ճիշտն է ժպիտը ելեսին ինքը միշտ որ խնդիրի կատարում սաղի հետ գնում էլի ինձ հավոր միշտ չի եղել որ գնացին եք վիրավոր դվել բայց ինքը միշտ եղել էլի միշտ միասին գնալուց ենք եղել ամեն պահի Գավրուշ Ավակյանը ծնվել է 1997 թվականի մայիսի 10-ին Ստեփանակերտ քաղաքում Պատանի տարիքում աչքի ընկել հայրենիքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքով 2016 թվականի ապրիլյան արշակատմանը կամավոր մեկնել ռազմաճակատ տղաներին օգնելու։ Սակայն երբ հրամանատարությունը նրան արգելել է մեկնել ռազմական գործողությունների ամիջական գոտի, փորձել այնուամենայնիվ ինչ որ բանով օգտակար լինել զինվորականներին։ Ըստ էության հենց այդ հանգամանքների դերն է կատարել զինվորականի մասնակցության ընտրության հարցում։ Լսենք խորը Գառնիկ Ավակյանին եւ մարտական ընկերոջը Մհեր Մարտիրոսյանին։ Ճանապարհը ընտրեց այդ, որ ավելի թանկ հայրենիքն է, չեմ իրան սիրած էակը, իրան ծնողն է։ Միշտ այդ խոսքը ասում, եթե չլինի հայրենիք, ապա կողմա պետք ընտանիք։ Երկել հալա իր ընկերների, իր զինակից ընկերներին եւ ուրիշ զորամասի վիրավորների համար եւ վերջինս հանդինս այդ 9-րդ պաշտպանականի վիրավորի հետ է հենց ոզնացին ապոնաց։ Երբեմն ինք ինձ նաթուսելիս ասալապա հանկարծ որ գրեվի լինի դեմս էլ փակիս որով դմաս։ Այդ զյուրիցը միշտ ինձ նտրալած, մայց երբեք չաս։ Թեկուզ ես պատերազմի ժամանակ վերջի անգամ որ խոսացել եմ հոկտեմբերի 10-ին 10-ից 10 արալ։ Իր Բիգուն։ Խոսացել եմ, ասում եմ, ես քեզ չեմ ասել, որ չզանգես, որ երբ ժամանակը լինի, հարմար լինի ես զանգելու։ Էդ ալալին վերջի այդ խոսածս նորմալը այն ժամանակել են փոքր տեղ ասել էր ծառայությունում, տալի շողությամբ։ Միայն էդ էր ասում, որ մարտիկի համար մտածի իմ համար չմտածես, ես ճարբիկ ընտիշում կերու լիբոյ դեր։ Բայց ցավոք սրտի տարավիրան։ Գավուշայի մասին կարելի է հանգիստները խոսած, պատմած իր գործերը, ռուսերեն եւ ավելի լավ կանչի պատրիոտ, իր մասին էլ է պատրիոտ բառը։ Իր կյանքը ինքը գցել է երկրորդային պլան, առաջնահերթ եղել է իր հայրենիքը, իր զինակից ընկերների, մարտի դաշտում գտնվող իշքան ազնագազմ կար իրենց կյանքը, ավելի բարձր է գնահատել, քան իր կյանքը եւ ճակատագրի բերմամբ տունեց հաստատվել, որ անմահացավ ուրիշի կյանքը փրկելով էլի։ Ամենտեղ Ղարաբաղի բարբարով ասած, գոլոխը միշտ մոծզրսնելիս ես պիտի քինամ, ես պիտի մասնակցեմ, ես ասում եմ լավա մեռնեմ, բայց ինքնամ մարտական հենգերս կամ մարտի դաշտում գտնվող հիշվեմ մեն ես թողին վիրավոր դաշտում։ Ես 10 մակյանքը միս կարելի չունեի։ 2016 թվականի ապրիլյանի դեպքերը հալամ զորակոչված չլա բանակ։ Կամավոր էլի է Գացա Գարաժանսկի քեսալ, հա, վեքինա առաջնագիրը դեպարզ ատարալ կալչոն, կեպին եկած, կեցալապահեսներ սկսալ է զինամթեքի, պեալան կմեգարալ վերացալ, վարկալ պոստը, էլի ամատը գտող չտուալ, էլի 16 թվիկ հարորյային ապտի մասնակցալ, ասմա ինչ ապկայած հանբիտյանի։ Ես շում բսոսքի նման մետստմ գալուն կավեջ, որա որա, ողքի պոստան ասմն վիրավոն տուալ, էլա հրցնված չլի պահին ինչուց ասման միազնակազմը փակասը լավա քինամա հստում ուրիշ հասնակազմին գավոյի պակասը միշտ զգացվելու է միշտ։ Գավոն մեծատառավ ազնվորությունը, Սիմգավոյի նման ազնվորությունը մադարը մեկ է լեզնվում։ Մնացա տա մեր մեջ լիվել։ Օրինակ է ինքը մզետ, ոչ թե մզետ ինքը այլ հայ զինվորի վառ կերպանա։ Գավրուշ Ավակյանը ծառայության անցել 2016 թվականին, հադրութում տեղակայված առաջին պաշտպանական շրջանում, որպես դեղատամպ է, ռազմական բժշկի տեղակալ։ 2020 թվականի պատերազմի մեկնարկից հետո դեղատունը թողնելով միացել է պաշտպանական մարտերին փրկել տասնյակ կյանքեր, զոհվել է հերթական կյանքը փրկելիս։ Արխիվատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Լսենք ընկերոջը Հայկո Հանջանյանին եւ նվիրյալների ծնողներին Գառնիկ եւ Սիլվա Ավակյաններին։ Ուջի վտանցում ես Սուրանջյան ճում ես ներգյուղ մկոցացալ 25-24 տարի միասին ընկերությունը աշխատալ մկոցացալ դի աղբեկ լիքայել ասած աղբեկ հրավեշտան գյուղ։ Նիբուր հարցավ ինչու ասալոս չէ բարել էլ չի շատ ընկերասեր ու իզևին նվիրված ընկերին նիբուր դե մին բենալար միշտ ներագող գիտ չարաճիճ է ալար ինքը միշտ ուշումներ ավալա շուրկերից շտակ ես հավամ ուշի բալա յուրանды դե բայց պատկերացված չկա վերջը մտի այնեն բայց ուժը շկոլը բրձակեց համ կոլեջը բժշկական ասում շատ երծրան ասա խեստվա կոլեջ բժշկական ասում ինքը вообще հոգատարա շատ սրտը հրիչա հոգատարա տրայդին արկալդը վե դե հանցքի մեկյանը որպես մար մինա իրակ սկանող չեն են փոխենք չլիվը մորսկա ասածս կանան իրակ իրանց պետք է ավելի գլխավորը ինչ նայանա նայն անում դե դաժե կուջի դուսել եմ ասում վան так կլան թլան չեմ ասված ոչ հավիմ բերնի ասում ա քուսելա ոչ ես մո ծնողների ավելի շատ կուրցրա ես պատայից օժում հավաքում որտեղ ձե ապագա ունի խոխա ունի պատայից օժում հավաքում միջից կոտրում չու քանի որ լրիվ մեր բալիկների արյունն է թափած, երբեք դի ոչ Օսմանյան կասություն, ոչ Ադրբեջանի ազերիներ մեր այդ թափած արյունում իրանք չպիտի մանյան։ Պիտի ուշովակինք մեկ մյուսին հասկանան, որոնց դառնան հետակա մեր ճակատագրի համար, մեր երեխաների համար։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից յուրաքանչյուրի կյանքի ուղին սրագործություններով լեցուն եւ հանուն հայրենիքի ամնացորդ նվիրվելու անկրկնելի մի պատմություն է որ ապրողների սպարտավորությունում է սուպությամբ շարունակել նրանց առաքելությունը։ Ավերջի ճամփորդ Շուրա Մարկոսյան Մարտակերտի շրջանի Թբուլու համայնքում օրերս տեղի է ունեցել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի նվիրյալ հայրենիներից մեկի Շուրա Մարկոսյանի հիշատակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառում, որտեղ ներկային հերոսի հարազատները, ծառայակից ու մարտական ընկերները, համագյուղացիներ եւ դպրոցականներ։ Նա ծնվել է 1998 թվականի ապրիլի 9-ին Մարտակերտի շրջանի Թբուլու գյուղում։ Ավարտելով ծննդավայրի միջնակարգ դպրոցը 2016 թվականին զորակոչվել է պաշտպանության բանակի շարքերը, սակայն դեռ չավարտած պարտադիր ժամկետային ծառայությունը անցել է պայ պայմանագրային ծառայության։ Երբ սկսվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմը, Սերժատ Մարկոսյանը առանց երկմտելու ներդրեց մարտին ու պայքարեց հերոսաբար։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսած Շուրա Մարկոսյանը հմտորեն կատարել է բոլոր մարտական առաջադրանքները, մասնակցել ակնայի մարտական դիրքերի պաշտպանությանը։ Այնուհետև իր ստորաբաժանման կազմով տեղափոխվել են Հադրութի շրջան եւ Արալեր Դուդուլ կոչվող տեղամասում անցել պաշտպանության։ Մի քանի օր համար մարտերից հետո ստորաբաժանումը տեղափոխվել է Հադրութի 9-րդ կիլոմետր կոչող տեղամաս եւ շարունակել մարտական գործողությունները։ Այստեղ էլ ճշնամական արկի պայթունից հոկտեմբերի 10-ին ընդհատվել է նվիրյալ հայորդու երիտասարդ կյանքը։ Շուրա Մարկոսյանը ստեղծել էր նաեւ ամուր ընտանիք եւ մեծացնում էին փոքրիկ Սուրենին, ով դեռ երկու ամսեկան էր, երբ կորցրեց հոգատար հայրիկին։ Ընտանիքը սիրելի զավակի շատակը հավերժացնելու համար համագյուղացիների ու բարի մարդկանց օգնությամբ գյուղում կառուցել են սրբատեղի եւ տեղադրել խաչքարու շարձան։ Հայրենիքի մատուցած ծառայության եւ ազնական խիզախության համար սերժանտ Շուրա Մարկոսյանը Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով ապարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Նրա հիշատակին նվիրված մեծարման միջոցառմանը դպրոց հաստակ երեխաների կողմից հնչեցվել են հայրենասիրական կատարումներ, ասմունքներ ու հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներին նվիրված մանաստեղծություններ։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահներն Օրլան 10 ԱԹՍ-ների կիրառմամբ իրավիճակի օբյեկտիվ վերահսկողություն են իրականացրել պատասխանատվության գոտում։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ զանգվածային հաղորդակցության վարչությունը։ Նշվում է, որ գործարկման համար անօթաչու թռչող սարքերը սահմանված վայր են տեղափոխվել Կամազ Բեռնատարի թափքում։ Հաղորդվում է նաեւ, որ նման գործողություններ խաղապահներն իրականացնում են բարբերաբար։ Անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով ստացված տվյալներն իրական ժամանակի ռեժիմում փոխանցում են կառավարման կետ, որտեղից իրականացում է ռուսական խաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտում գտնվող գործնականում ողջ տարածքում իրավիճակի շուրջօրյա վերահսկողություն։ Շտաբի հերթապահները հավաքում, ամփոփում եւ ստուգում են խախտումների մասին ողջ տեղեկատվությունը։ Օդից օբյեկտի վերահսկողությունը ստուգում են իրականացում նաև ֆորպոստ ԱԹՍ-ների հաշվարկների համակարգերը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մեկ այլ հաղորդման համաձայն, ընթնող շաբաթվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահները մարտական պատրաստվածության ուղղված վարժակների ընթացքում դիտակետերում հնարավոր խախտումներ կանխելու եւ անվտանգության ապահովման նպատակով համալիր գործողություններ են իրականացրել իրենց պատասխանատվության հյուսիս գոտում։ Ինչպես հաղորդվում է, պարապմունքների ժամանակ ազնագազն առաջադրանքներ է կատարել ուղղված հադրիժ գործողությունների կանխմանը։ Առաջադրանքների կատարման արդյունավետությունը մեծապես կախված է զինծառայողների կարևոր ֆունկցիոնալ որակների մակարդակից ընդգծել է խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Ֆոմինը։ Ազդանշան ստանալուն պես խաղաղապահները կար ժամկետներում տեղակայման վայրից դուրս գալուն, պաշտպանական դիրքերը գրավելուն ուղղված գործողություններ են կատարել։ Ուսումնավարժակների ժամանակ կիրառվել են BT-82 ազրահափոխադրիչները։ Բացի իրավիճակի վերահսկողությունից խաղապահ զորախմբի դիտորդական կետերի ազնակազմը պլանային կարգով իրականացում է մարտական պատրաստության միջոցառումներ եւ վարժանքների անցկացում։ ռուսական կայսրության եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության գեներալը։ Ռուսական եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության ռազմական գործիչ Պավել Մելիք-Շանազարյանը ծնվել է 1854 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաքում։ Տեղի ուսումնարանն ավարտելուց հետո սովորել է Թիֆլիսի դասական վարժարանը, ապա Ստավրոպոլիս պայական ազնվականական ուսումնարանը։ Ծառայությունը հեծելազորային գնդում սկսել է 1873 թվականի հոկտեմբերի 12-ին։ 1883 թվականի մայիսի 15-ին արժանացել է պորուչիկի, 1887 թվականին շտաբ կապիտանի, 1891-ին կապիտանի, 1904-ին գնդապետի կոչման։ 1891-1899 թվականներին եղել է էսկադրոնի հրամանատար։ 1899-ից 1903 թվականներին կայսր Ալեքսանդր III-ի անվան Երեյասլավյան 46-րդ գնդի հրամանատար։ 1903-ից 1907 թվականներին 54-րդ հեծելազորային հրետանային գնդի հրամանատար։ 1910 թվականին արժանացել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչման եւ արձակվել Պահեստազոր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին զորակոչվել է զինվորական ծառայության եւ մինչեւ 1915 թվականը ծառայել Կովկասյան զինվորական օկրուգի շտաբում։ 1915 թվականին նշանակվել է Կովկասյան ռազմաճակատի թիկունքի պետ։ 1917 թվականին ռուսական Կովկասյան բանակի փլուզումից հետո գործում մասնակցություն է ունեցել հայկական առանձին կորպուսի կազմավորման աշխատանքներին։ 1919 թվականին նշանակվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության զինվորական դատարանի նախագահ, ապա Ադրբեջանի հանրապետությունում Հայաստանի հանրապետության դիվանագիտական առաքիլ արգելության զինվորական կցորդ։ Պարգևատրվել է Սուրբ Վլադիմիրի 4-րդ, Սուրբ Աննայի 3-րդ եւ այլ պետական ու գերատեսչական մեդալներով։ Նա խորհրդային բանակի դիվիզիայի հրամանատար Անդրեյ Մելիքշանազարյանի հայրն է։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Հանդիպենք մեկ շաբաթ հանդիպ։